Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Dobitne Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Dobine Fili unigenite, Iesu Christe. Dobitne Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Quitolis peccata mundim, miserere nobis, Quitolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis. Quod nihiam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris Amen.